Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 11, 1966 Ginawang Diocese ng Davao ang nooy Territorial Prelature of Davao. Makalipas lang ang apat na taon, muli naman itong itinaas bilang Archdiocese. Ito ay binubuo ng lungsod ng Davao, Samal Island, at munisipalidad ng Talikod sa Davao del Norte. Nasa ilalim ng kapangyarihan nito ang mga diocese ng Digos, Tagum at Mati. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ito ni Archbishop Fernando Capalla, katuwang si Bishop George Rimando inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.